أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Sva hvala i zahvala pripada Allahu svevišnjem gospodaru svjetova i neka salavat i selama našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam na njegovu časnu porodicu i njegove plemenite i časne shabe. Poštovana draga braćo, na početku ću da izrazim svoje zadovoljstvo što se nalazimo ovdje među vama i molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala na početku da ova naša druženja učini korisnim, da naučimo što više naše vjere, da proširimo, da proširimo naše znanje koje smo već, već stekli i prije samog predavanja jeli, koje je već najavljeno u samom rasporedu ja ću vam uputiti nekoliko napomena koje su bitne koje su bitne za zato da, ovo, ova naša predavanja budu što korisnija, da se što više okoristimo. Prije svega e, bitan je nijet, bitan je nijet našeg dolaska a nijet bi trebao biti proširivanje našeg znanja i sticanje novog znanja s ciljem e, približavanja uzvišenom Allahu lešanu, e, znači s ciljem da budemo što bolji muslimani. To je znači naš nijet, naš nijet naša namjera. Druga stvar koja je ovdje bitna jeste, ja se nadam, pošto se radi ozbiljnim ljudima, ozbiljnim jel, i muškarcima i ženama. E, nadam se znači dovoljnoj pažnji, dovoljnoj ozbiljnosti i aktivnom učešću u ovim predavanjima. Ovo nisu obična predavanja, ovo je jedan vid seminara ili kursa. Znači imate puno pravo i da pitate i da učestvujete u diskusiji, u raspravi i da slobodno, bez ikakvog ustručavanja i postavljate i pitanja i da pitate ono što vam nije jasno. Kao što vam je najavljeno tema mojih predavanja bit će sunnet. Iako ovdje imate i predavanje iz hadisa, pa će se možda neki naći zbunjeni otkud hadis i sunnet, zato nije isto i tako dalje. Mi ćemo, ako Bog da ovim, ovim predavanjima pokušati da objasnimo razliku između hadisa i sunneta i da dokažemo da li ona uopće postoji. Znači da, da objasnimo da li uopće postoji razlika između hadisa i sunneta. Vi ste čuli za termini hadis i sunnet. Eh, vi čitate zbirke hadisa, čujete često za termin sunnet, čujete često izraz ovo je po sunnetu, ovo nije po sunnetu i tako dalje, ovo je poslanikov sunnet. Eh, dosta toga ste sigurno i čuli, pročitali, međutim, vjerovatno dosta toga ima što vam, što vam je nepoznato. Što vam je nepoznato i što mislim da bi trebali ove prilike, znači na ovom kursu da naučimo i da proširimo svoje znanje o tome. među omladinom, među onima koji su, koji su se čvrsto prihvatili vjere, a vidimo većina vas je tu jeli, takvih, većina je omladine, e, često nailazimo ovaj, na pojedince koji ne razumijevaju potpunosti sunnet, šta je sunnet, njegovu, znači, njegovu definiciju, značaj, njegovo mjesto u šerijetu, islamu, pitanja, mnoga pitanja oko sunneta, šta je od sunneta obavezno, da li je sav obavezan, šta je pohvalno, šta je preporučivo i tako dalje. Ja ću ovih šest predavanja, ako Bog da dolahu pomoć, pokušati da pojasnimo neke do sada vjerovatno nepoznate stvari vezane za sunnet, za njegovo razumijevanje, za njegovo mjesto u islamu i nadam se, ako Bog da, znači s ciljem da, da proširimo svoje znanje o sunnetu i da poboljšamo svoje razumijevanje sunneta. Činjenica je E, to mi je bio prvenstven cilj, e, zbog toga što mnoga omladina, kažem, zbog svog oskudnog znanja i zbog e, jednog opširnog nerazumijevanja suneta, često griješi i u prezentiranju suneta, često griješe i u razumijevanju suneta i u njegovoj praktičnoj primjeni u životu. Znači ovom prilikom ću voda pokušati što je moguće više da pojasnimo neke stvari i da proširimo svoje znanje suneta. Prije svega, znači ovo je jedan kao uvodni čas, uvodno predavanje, e, dotećemo se definicije suneta, kako jezički, tako i terminološki. Kao što vam je najavljeno, vi ćete imati već CD-ove, međutim ja ću, e, kada su pitan moje predavanja, dostaviti vam osnovne teze, znači osnovni sadržaj na, isprintan na listovima koji ćete sutra dobiti, znači na svako predavanje, tako da vi možete pisati ono što mislite da je važno, odnosno što je bitno, osnovne teze, a vi ćete znači, taj osnovni sadržaj dobiti, dobiti otkucan. Znači u jezičkom smislu, sunnet, kada kažemo sunnet, to označava put, pravac, nečiji put, pravac, označava običaj, označava tradiciju i praksu. Znači sunnet općenito, znači u jezičkom smislu označava put, pravac, običaj, tradiciju, praksu. Ovdje ćemo, znači, ovu definiciju jezičku potkrijepiti hadisom poslanika, poslanika sallallahu alaihi sallam, koji ste vjerojatno čuli čitali, a u kojem poslanik alaihi sallatu sallam kaže ko uvede u islam lijep sunnet, imat će nagradu za to, a i nagradu svi oni koji po njemu budu radili nakon njega. Tako da nikome od njih nagrada neće biti umanjena. Ako u islam uvede loš sunnet, imat će zato grijeh, a i grijeh svih oni koji to poslije njega budu radili, s tim da njihovi grijesi neće ništa biti umanjeni. Hadis bliži muslim. Vi što je hadis dobiti, jel, otpican. Znači, u ovom hadisu poslanik ali salatu wasalam objašnjava da je običaj ili praksa da je to sunnet. Sunnet je znači običaj ili praksa. Znači onaj ko vede lijep običaj, lijepu praksu, naravno koja ima utemeljenje u islamu, jer, e, nažalost, ovaj hadis mnogi uzimaju kao dokaz e, svojih neutemeljenih, novo uvedenih stvari u vjeru novotarija. Pa kaže, sve je to lijepo, što ja smatram lijepim, to je, to je dio vjeri. Međutim, svaka, svaki novi običaj ili nova praksa koju uvede pojedinac i pripiše vjeru, ona mora imati osnovu vjeru, mora imati utemeljenje. A ovaj hadis koji sam sada naveo ima svoj povod. A kad budemo govorili o jednom od predavanja, znači razumijevanja hadisa u kontekstu njihovih povoda, spomenut ćemo ovaj hadis njegov povod. Pa ćemo vidjeti da je za razumijevanje hadisa vrlo bitno znati zbog čega je izrečen. Zbog čega je apsanika, ili kojim povodom izrekao taj hadis. Ne da se koristi kao argument za svaku priliku i za svaki postupak. Znači ovo što se tiče jezičke, jezičke definicije da je znači sunet, put, pravac, način, tradicija, praksa i tako dalje u terminologiji, znači šerijatskoj postoji nekoliko definicija. Znači kada islamski učenjaci ili stručnjaci šerijate definišu ovaj, sunnet, naći ćemo nekoliko različitih, različitih definicija. Imam šati bi poznati, jeli, islamski učenjak kaže, sunnet se spominje, sunnet se spominje nasuprot novotariji, bidatu. Znači, kada spomenemo riječ sunnet, nasuprot sunneta imamo novotariju ili bidat. Kaže se za osobu da je, da sunetlija ili da je na sunnetu ako radi u skladu sa praksom poslanika sallallahu ako radi suprotno tome kaže se da je novotar. Kaže se za njega da je novotar. Znači sunnet se upotrebljava suprotno novotari ili bidatu. Također termin sunnet se upotrebljava i za postupke ashaba. Drugo, Allahov poslanika, sallallahu sallam, što ćemo vidjeti iz primjera koje budemo poslije naveli, znači oni koji kažu da je sunet isto praksa shaba i tabiina, kaže, navode dokaz, hadis ili riječ Allahov poslanika, sallallahu alaihi pa kaže, alaikum bi sunneti, va sunnetul hulefaj rašidin al e, Držite se ili čvrsto se držite moga sunneta i sunneta mojih upućenih i pravednih halifa. Znači oni koji kažu da je sunnet da obuhvata i, i praksu ashaba, uzmaju dokaz ovaj hadis. Hadis bliže Ahmed Budavud Mađe, znači hadis je sahih. Nakon nastanka, znači nakon prva dva stoljeća ili prva tri stoljeća islamski, islama, jeli, e, dolazi do razvoja islamskih nauka, dolazi do razvoja akide, čuli na, prvom predavanju, šta je akida, akajda, dolazi do razvoja, znači, fikha ili islamskog prava, dolazi do razvoja i hadijskih nauka, odnosno hadijske nauke, kao posebne cjeline, kao posebne, znači, nauke koja izučava samo hadis ili sunnet, odnosno praksu i tradiciju poslanika, sallallahu alaihi Usto, znači, islamski učenjaci, znači, nastankom hadijske nauke kao zasebne nauke definišu precizno šta je to hadis, odnosno šta je to sunnet. Pa ćemo naći recimo kod e, učenjaka u suli fikha. To su, e, znači u suli su, neka, e, to su temelji fikha, temelji fikha, islamskog prava. Oni definišu sunet ovako. Kažu sunet je sve ono što potiče od poslanika, ali salatu wasalam. Sve ono što potiče od poslanika, ali salatu wasalam. Njegove riječi, djela, odnosno postupci i prečutno odobravanje. Znači riječi, djela ili postupci i prečutno odobravanje, što, što može poslužiti kao dokaz za šerijetski propis. Što može poslužiti kao dokaz za šerijetski propis. Znači oni, oni znači, samo uvrštavaju ono što se može vidjeti kao dokaz za neki propis. Dok druge stvari koje se također biraju sunetu, oni to jeli, stavljaju po strani. Učenjaci fikha, znači učenjaci islamskog prava definišu sunnet sljedećom definicijom, pa kažu sunnet je sve ono za čije se činjenje zaslužuje nagrada. Znači sunnet je svaki postupak ili riječ za čije se činjenje zaslužuje nagrada kod Allaha, a za ostavljanje ukor, a ne kazna. Znači ovo je po islamskim pravnicima ili fakihima. Kaže, ili ono što je naređeno, ali ne strogom naredbom. Ono što je naređeno, ali ne strogom naredbom. Opet, znači, u skladu sa ovom prvom njihovom definicijom, znači, ako se to uradi, učini, ima se nagrada. A ako se ne uradi, nema se nagrada, nego samo ukor, što se nije, znači, postupilo po praksi poslanika, i I treća definicija koja je najbitnija i najpreciznija, najtačnija, koja, koja za vas najbitnija, ove dvije prve nisu ni bitne, ovo, je bitno da znate ovu treću definiciju, a to je definicija sunneta kod hadijskih učenjaka ili učenjaka hadisa. Oni kažu sunnet je sve ono što je preneseno poslanika sallallahu alaihi njegove riječi, praksa ili njegova djela ili postupci, prečutno odobravanje, znači ono što je odobrio što je vidio da shabi čini pa to preću, svojim šutnjom odobrio prečutio, jel? Moralno-etičke osobenosti moralno-etičke osobenosti njegove, znači to je sunet. Čini znači hadis koji opisuju poslanika, kakav je bio njegove moralne i fizičke osobine, i to, i to je sunet. I životopis, znači njegov cjelokupan životopis, i životopis, koji obuhvata njegov život i prije i poslije poslanstva. Koji obuhvata njegov život i prije i poslije poslanstva. Znači ova definicija je sveobuhvatna. I ona je najpreciznija. Ona najpreciznije definira sunet. Znači ponovit ću još jednom sunet je sve ono što je preneseno od poslanika sallallahu njegove riječi, praksa, prečutno odobravanje, moralno-etičke osobenosti i životopis koji obuhvata njegov život i prije i poslije poslanstva. Znači, poslanik Ali Islat je jedan veći dio svoga života proživio, jer bez objave, je tako? Kad je poslaniku Ali Islat došla objava? Ko ne zna? Mislim, ovo treba svi da znaju, zato pitam ko ne zna. Znači, u 40, nakon što je napunio 40 godina, došla mu je objava. Znači, 40 godina je živio... Prije Nije toliko poslanstvo, znači, misli se nakon početka poslanstva, nakon, nakon objave, prije i poslije početka objave, možda tako, na to sam mislio. Znači prije i poslije objave. Znači imamo hadise, vi ste vjerojatno čitali, samo malo pažnje i malo tiše, imamo hadise koji govori o poslanikovom životu životu, znači prije početka objave, dosta hadisa, koji govore o njegovim osobinama, o njegovom djetinstvu, e, koji govori znači o tome kako je odrastao kao mladić, sve do početka objave u pećini, u pećini Hira. Jel? Ovdje je bitno da znamo definiciju, jezičku definiciju sunneta i da znamo ovu definiciju koju, znači, kojom su sunne definisali hadijski učenjaci. I ona nam je najpreciznija. E, postavlja se pitanje sad ono što sam na početku spominjao, hadis i sunnet. Šta je hadis i šta je sunnet? <clears throat> da li postoji uopće razlika između hadisa i sunneta? Nema razlike. Neki pravi razlog, neki kažu da je... Bojru, bojru, ajde, lako ćemo porediti. Neki kažu da je hadis, u stvari ono što je poslanik sa osam ovaj, govorio, dok drugi kažu da je u stvari sunet ono što je radio, što Praksa. je dobro praksa. Sve po Sve isto. Samo pazite jednu stvar. Ne. Bilo, je, bilo je tamo na Hatmanu onaj pitanje za Ramazan. Upravo to, ono što vi rekli. Hadisi su ne. I, vidite interesantno, uzeli su onaj samo prvi dio, da je to tačno. Drugi čuje, nisu, a odgovorili su mnogi tačno. I oni su... Šta su odgovorili da je tačno? Da hadis da je. A su, su ne kao da, da je isto hadis sunet ili da nije isto? Ne, ja mislim da je pojel da nije isto. Aha, aha. To je mene toliko da je, ja sam i naišao sam da nije tako što se zonu Da nije Dobro. Mi ćemo sad, ja, mi ćemo sad pokušati to, jel, znači kod islamskih učenjaka postoji razmoilaženje, različiti stava. Znači postoje dva osnovna stava. Jedni smatraju, jedni smatraju da je da je hadis, odnosno da su termini hadis i sunnet različitog značenja, da su to različiti termini, da nisu istog značenja, da je hadis jedno sunne drugom, a drugi smatraju, drugi smatraju da je hadis i sunne da su to sinonimi, da su istog značenja. Pa ćemo vidjeti je li dokaz jednih i drugih ili tumačenje jednih i drugih. Po mišljenju znači oni koji smatraju uh, da postoji razlika između hadisa i sunneta, oni kažu da je sunnet obuhvatniji od hadisa. Da je sunnet širi pojam od hadisa. A da hadis ulazi u, sam, jel, u taj sam termin, u značenje sunneta. Znači oni kažu, hadis se odnosi na ono što je prenešeno od poslanika, ali i poslije poslanstva, poslije početka objave. Jel? Nakon početka objave. Znači oni kažu, hadis je ono što je prenešeno od poslanika, ali i nakon početka objave, pa do njegove smrti. A sunnet je ono što, se, što je preneseno prije poslanstva. Prije poslanstva, znači do početka objave. Hadis je, kažu, hadis je ono što se prenosi od njega. Jel? Nakon početka objave, od 40. godine pa do smrti, da je to hadis. Zato što mu je tada dolazila objava. A kažu da je sunnet ono što je o njemu preneseno i od njega prenešeno do početka objave njegov način življenja. Polako, sad govorimo šta kažu, nismo još rekli šta je, ispravno, šta nije. E, isto jedni od, ovih koji smatruju da postoji razlika, jedni kažu da je e, hadis ono što je preneseno samo od poslanika ili slatosna i prije i posle objave. Možda znaš koji kaže jedno, a koji drugo. ne vas tim opterećavao imenima. Kažem da imaju dvije grupe islamskih učenjaka, jel, koji koji ovaj, smatraju... Ovaj A vidjet ćemo, ajde što kaže. Ono pa jesu bitna, jesu bitna razmilježenja. Da nisu bitna ne bi onaj uh, izučavali islamski učenjaci. E, pazite, jedni kažu da je hadis sve ono što je preneseno samo od poslanika, ali i svatve A da je sunnet praksa koja je prenešena od prve generacije muslimana, odnosno od ashaba. Vidjet ćemo da i oni imaju svoje argumente, jel? dokaz za ove riječi su jeli, riječ koju je sprenosio Dalije Radela Anhu, kaže Allahu poslanika alaih salatu wasalam, kaže Alija, je kažnjavao, kažnjavao one koji su upijali alkoholom sa 40 udaraca bićem. To je bila kazna ili sankcija za upijanje alkoholom. A Ebu Bekr je kažnjavao isto sa 40 u svoje vrijeme kada je bio halifa, kaže, a Omer je povećao na osamdeset i sve ovo od sunneta. Sve ovo od sunneta. Znači oni svoju, ovaj, tvrdnju potkrepljuju ovim dokazom. Neki opet smatraju da je hadis sveobuhvatniji od sunneta, znači da je hadis širi pojam, a da je sunnet uži pojam. Od sunneta i to obrazlažu na sljedeći način. Kaže, hadis je ono što je preneseno od poslanika, ali salatu wasalam, ashaba i tabina. Znači ono sve što je prenešeno od poslanika, shaba i tabina, to je hadis. A sunnet je ono što je došlo samo od poslanika, sallallahu alaihi Sva ova tumačenja nemaju neku jaku argumentaciju. Nemaju neku jaku argumentaciju i ovo prvo mišljenje, znači da postoji razlika između hadisa i sunneta, je ovaj nedovoljno utemeljeno, znači na argumentima, E, prema tome ovo drugo, automatsko ovo drugo mišljenje koje, ćemo sada navesti je jače i ispravnije. A to je mišljenje da, su hadis sunet sinonimi. Da su hadis i sunet sinonimi i na ovo stanovište većina, većina ne samo hadijskih učenjaka, nego islamskih učenjaka iz različitih ovaj, islamski, islamskih nauka. Znači ovo je ispravnije mišljenje da su hadis i sunet sinonimi, znači isto, isto značni ili istog značenja, i da se odnosi na ono što smo malo prije kazali u definiciji sunneta. U definiciji sunneta. Treće pitanje ili podpitanje koje ćemo se dotaći danas jeste obaveza, obaveza slijeđenja sunneta. E, ovo je opširno pitanje, mi ćemo se dotaći samo najvažnijih stvari, postavlja se pitanje, evo ja ću vama kao jeli, manji uvod za ovaj podnaslov, postaviti pitanje i tražiti od vas obrazloženje Znači da obrazložite kako i zašto. Da li smo obavezni slijediti, slijediti sunnet? Da li smo obavezni slijediti sunnet kao što smo obavezni slijediti Kur'an? Odnosno, da li smo obavezni postupati po sunnetu kao što smo obavezni postupati po Kuranu? Polako sam, dignite ruku pa ćemo vidjeti. reci, sad znanje crpimo iz Kur'ana, a ako nemamo nešto detaljno porađeno u Kur'anu, da je štrajno u sunnetu. Evo, šta je? Dobro, djelomično. Slijedjenje Kur'ana, je sama sve proizlazi iz Kur'ana, i hadis, i sunet proizlazi iz Kur'ana. Tako da onaj tu onaj, ne treba plaho onaj, to možemo ovako shvatiti. Po mom, a ne znam, vi opet... Povinu vas, neko ima svak pravdu i kaže sve mišljenje. A, nije to mišljenje, nego je to tako. Jer se Kur'ana i suneta, nema mišljenja pa u Dobro, dobro, ja pitam. Pa Znate kakav, malo Znate kakav može biti vaš odgovor? Može biti odgovor, nismo dužni slijediti, uh, jesmo dužni slijediti i, i treći odgovor, uh, dužni smo slijediti, ali uz neko obrazloženje. Mi smo obavezni Evo malo preciznije pitanje. <laughs> Da li se sve što je preneseno u sunetu bilo od riječi, dijela, bilo od, znači, i praksi, da li se mora slijediti? Pa, ima oni stvari, znači, koje je poslanik sam rekao da su pohvalne neke naredi, da se čine, znači, ako nismo mogućnosti slijediti ono što, što je rekao da je pohvalno, to ne moramo neke stvari, a one koje naredio moram. Ako je nešto pohvalno, onda ne moramo to slijediti. Pa Samo Sama pohvalno ili preporučeno. Ako nisu mogućnosti, farz ne moraš ga raditi. Ako nisu mogućnosti, ići na hađ, a hađ je obaveza, ne moraš ići na hađ. E, na e, tumačenje. Pa do, do toga ćemo doći. Ali djelomično, znači ti si otvorio odgovor, jer znači odgovor time što si kazao da je sunnet svojevrsni e, tumač jel, Kur'ana ili, ili praktično tumačenje Kur'ana. A šta je, mogu ja postavljam pitanje? Kuru. Šta je hadis, Ispravno ako griješim. Ako se ne budemo razilazimo da, se, da uzmemo Kur'an, ako nemamo tam odgovor da uzmemo hadis, ako nemamo ni to da nastupimo u vlastitom. To je, to je ovaj, hadis kada je poslanik Ali poslao Muaza, u Jemen, pa mu je rekao, pa pitao kako ćeš postupiti kad odeš dole, kako ćeš pozivati ljude, pa je rekao prvo ću, obraća se na Kur'an, ako ne nađem Kur'anu, onda na sunnet, ako ne nađem sunnet, tako dalje, onda ću učiniti svoj štihad, onda ću sam, jeli, razmisliti šta je ispravnije, na osnovu ne, pravila Kur'ane sunneta. Općenito ja ću kazati, e, muslimani su obavezni slijediti sunnet Obavezno slijediti sunnet. Poslije ću mi u onim drugim predanjima objasniti šta se od suneta mora slijediti, šta ne mora. Znači, kad budemo govorili o podjeli suneta. Znači, općenito, uh, sunet je obavezan da se slijedi. Sunet je obavezan da se slijedi. To potvrđuju mnogi kuranski ajati i hadis poslanika ali salatu Samo ćemo navesti jedan dokaz, jel? Navet ćemo jedan dokaz, bilježi Bejheti u dijelu El Medhalul Kebir od Hubejba ibn Ebi Fudali El Mekija, kaže da je jedne prilike Imran ibn Husayn spomenuo šefat, odnosno zauzimanje uh, kod Allaha, zauzimanje poslanikovo zauzimanje za vjernike, kada bude tražio da Allah da im oprosti, da im poveća stepnju dženetu i tako dalje, to, je stvar akide, jel? Kaže, e, spomenuo šefat, pa jedan čovjek od prisutnih rekao, o Ebu Nuđejde, pričate nam hadise za koje ne nalazimo osnove u Kur'anu. Ili pričate nam stvari za koje ne nalazimo osnove u Kur'anu. A na to se Imran naljuti pa mu reče, jesi li pročitao Kur'an? A on kaže, da, pročitao se. Kaže, pa jesi li našao u njemu da je jacija četiri rekata? Da je jacijski far četiri rekata? Jesi li našao da je akšam tri, sabah dva rekata, misli se na farz, jel? podne četiri, i kindija četiri rekata. I je našao u Kur'anu da to piši. Ako hoćeš samo da slijediš Kur'ana, nećeš da slijediš sunet. Pa on odgovori ne. Kaže, pa od koga ste onda to uzeli? Zato niste preuzeli od nas, a mi smo to preuzeli od Allahu poslanika, sallallahu I znači, tu praksu da se klanja saba e, dva rekata farza, podne četiri rekata, kindija četiri, akšam tri, jacija tri, Koga ste to naučili? Gdje ste naučili? E, Jacija 4, pardon. Od koga ste to naučili? Od koga ste preuzeli od nas ili od ovih, od, od ashaba? Ashabi su to naučili, preuzeli poslanika ili slatu sam. To je naređeno opet e, Allahom poslaniku. Pa jes, ali to nije onaj spomenut u Koranu, znači to je spomenuto u sunnetu. A u letehijatu se o tom govori, kako je propis? Gdje u? U ne Ilam, Veselova. Letehijatu. Da se mačite, onda dođe do zaključa. Šta se spominje, ne razumijem. Poslanika Muhammeda Islama i Allaha Đelešanu. Razumijete? Ja, ja. I onda dolazi namaz. To misliš znači, al, na mirađu, jel na mirađu? 50 sekijata propisano. A to je, a to je opet preneseno u sunetu. A pa tebi to malo Nije u Kur'anu. Ne mogu neki ljudi to sve. A pa ja, dobro, doćemo do toga, doćemo do toga. Znači, iz ovog, iz ovog primjera vidimo da je općenito, znači generalno slijeđenje suneta obavezno. Zašto ovo govorimo? Zašto što među muslimanima postoje, e, slobodno mogu kazati, frakcije ili, ili grupacije koji se zovu sljedbenici Kur'ana, koji samo priznaju Kur'an. Za mjerodavan izvor Islama. Samo Kur'an priznaju. Kad ono što nađemo u Kur'anu, to ćemo slijediti. A ono što, ovaj, što nema u Kur'anu, nismo obavezni slijediti. Zbog čega oni, <clears throat> među takvima ima oni koji ne prihvataju sunnet uopće kao izvor šerijeta, izvor islama. Zato što kažu da je sunnet poslaniko uh, e, i čtihad, da i vam je znači, slobodno rasuđivanje, slobodno donošenje odluke, njegovo vlastito donošenje nekakvih odluka je pospačno i tačno. Sunet je također jedna vrsta objave, i to ćemo objasniti ako jedna vrsta objavi, ali se razlikuje od Kur'ana. Pošto smo nedavno imali recimo jedno pitanje, E, gdje sam pristao jednoj raspravi, pitanje da li je e, na istom stepenu i Kur'an i Sunnet kao, kao izvor Islama, kao širijetsko pravni izvor, oni nisu na istom stepenu. Ipak Kur'an je iznad, iznad Sunneta, iznad Hadisa, po mnogo čemu objasnit ćemo kažem to u narednim predavanjima. Znači općenito obavezni smo slijediti sunnet, obavezni smo slijediti sunnet, na to znači upućuju mnogi hadisi, mnogi kuranski ajeti, naveli smo ovaj Hadijski primjer, ćemo još jedan ajet kojem uzvišeni Allah kaže i tako mi gospodara tvoga, oni neće biti potpuni vjernici. Oni neće biti potpuni vjernici. Zna li ovaj ajet koje se sure nalazi? Zna li neko na arapskom suri? Poznat hadis, tako mi i tako mi gospodara tvoga, oni neće biti pravi vjernici dok u međusobnim sporovima svojim tebe za sudca ne prihvate i da onda zbog presude dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokone. Sura Enisa nisa 65. ajet. Sura Enisa nisa 65. ajet. Znači ovaj ajet, nećemo navoditi da se ne, ne opterećavamo više, ovaj ajet je također dokaz da smo dužni slijediti općenito i generalno sunnet. A kažem, kada budemo govorili o, o vrstama suneta, vrstama suneta ili kategorijama suneta, vidjet ćemo da sve od suneta se ne mora slijediti. Neko ima pitanje. Ali htio sam sada da dodam još jedan ajd, isto Allah Žešanu govori na kada Allah i njegov poslanik nešto naredi, onda mi vjerujem u vjerujem da pravo da to nahođe. To je jedan, jesu ti ajeta koji su, jeste, kada Allah njegov poslanik nešto naredi, onda ni vjernik, ni vjernica nemaju pravo izbora ako se bukvalno i preciznije prevede, nemaju pravo izbora da kaže hoću ili neću. Jesno, oni se moraju pokoriti Allah poslaniku. I ima drugi ajet koji govori o tome, jeli, uh, pokorajati se Allah, pokorajati se poslaniku. A e, isto je Allah Đelšanu ostavio navode, opet ljudi. Razumijete, nema... Jesu ostavio nikoga, ne prisiljava. La ih rahe fidi, nema u vjeru. Ali će svi odgovarati na sudnjem danu. Nema prisilio, onaj koji već povjerio da mora. To je jedna velika milost. Jesno. E, četvrto pitanje, da li je sunet samostalan širijesko pravni izvor? Znači, da li se može uzeti kao samostalan širijesko pravni izvor? Odnosno, da pojasnim, da li u sunetu možemo naći propise kojih nema u Kur'anu? Možemo naći. Možemo. Propisi koji su recimo naredbe ili zabrane kojih nema u Kur'anu, a naređene su u sunetu. Znači možemo uzeti sunet kao samostalan šerijsko pravni izvor prenišao, je prenosi se od Ebu Rafija, kaže da je Allahu poslanik, sallallahu ve sallam, rekao, kaže, ne želim da vidim ikog od vas naslonjenog na svoju stolicu, kaže, dolaze mu moje naredbe, poslanikove naredbe, da nešto naređujem ili zabranjujem, a on kaže, ne znam, ono što smo našli u Allahove knjizi, to je Kur'anu, to slijedimo. Hoće da kaže, samo slijedimo ono što smo našli u Kur'anu. Ovo što nam dolazi nikad to nećemo slijediti. Opet se ne dovezujem na ovu grupaciju ili frakciju koja postoji među muslimanima. Danas zovu se Ehlul Kur'an ili Kur'anijun. Sedbeni iz Kur'ana. Koji samo slijede Kur'an i prihvataju Kur'an. Pa njih ovaj, ima, to je broj, može se naći u Indiji i u, ovaj, u Pakistanu. Ono klanjaju oni, klanjaju oni, ali oni su naravno kontradiktornosti. Oni klanjaju Eh, ko što i mi klanjamo, ali kaže Kur'an je samo izvor Islama. Sunnet, se, uzmaju s velikom rezervom. Zato što kažem, sunet ne smatraju objavom. objavu. ne smatraju da, je, to nadahnuće od Allaha poslaniku. i smatraju to poslanikove riječi onako kao običnog čovjeka. Da on postupa ovako ili onako. A i tu ćemo jel, sumnju razjasniti na jednom od predavanja. A priznaju poslanika za, poslanika? Pa naravno, ko je, ko prenio Kur'an, priznaju. Priznaju priznaju ga za ali ne priznaju njegove riječi i praksu, a, recimo koji nema u Koranu. To ne priznaju da je to dio vjere, da je izvor vjeri. Kako onda ono- u kontradiktornosti. Allah, Allah, Dalje, od, mi, od da ibn Ma'ad Jekriba se prenosi, malo samo, da je poslanik sallallahu rekao, Zaista mi je dat Kur'an i još nešto slično njemu. Ovaj hadis jasno potvrđuje da je sunet ili hadis, da je to isto jedna vrsta objave ili nadahnuća Allahov poslaniku. Zaista mi je dat Kur'an i još nešto slično njemu. Svi jeli, komentatori hadisa, među njima je Šafija, kaže da se to misli na sunet ili hadis. Kaže dalje, kaže bojim se da se neko od e, da, neko od vas naslonjena, kaže, na, na svoju stolicu, kaže, držite se ovog Kur'ana, pa što nađete u njemu da je halal, to smatrate halalom, a što nađete u njemu da je haram, to smatrajte haramom. Kaže, dalje poslanik, zaista ono što zabrani Allahu poslanik, kao da, da ga je Allah zabranio. Hadis bježi Budavud, jel? I hadis je Hasan, znači vjerodostojan, prihvatljiv. Dalje kaže poslanik i salatu onaj ko se pokorava, pardon, onaj ko se meni pokorava, pokorava se Allahu, a onaj ko mi se ne pokorava, nije ni Allahu pokoran, hadis bježi Buhari muslim. Hadis bježi Buhari muslim. To ćemo završiti s ovim ili ćemo još. Se već uznojili. Se već uznojili. Mislio sam još da se dotaknem, ovaj, mada bojim se da ne uzmem puno vremena, da se ne umorite, pa ali eto, ja kažem, vi ste došli s namjerom da, naučite nešto, da prošite svoje znanje i trebali biti ovaj, strpljivi. E, htio sam se dotakne pitanja zapisivanja suneta i hadisa, odnosno zapisivanja suneta ili hadisa. Kad je zapisan, kako je teko zapisivanje, da li je zapisan zajedno sa Kur'anom ili poslije Kur'ana i tako dalje. Mada ostavit ćemo to za sljedeći put. To ćemo ostaviti sljedeći put, a sada ću ono ostaviti, jeli, pet minuta, pet, šest minuta, jeli, za vaše komentare i vaše, vaše pitanja, prije svega vezana za ovo o čemu smo govorili, ako vam nije jasno, ako imate kakve jasnoća, jeli, da pitate slobodno. prije vaših pet pitanja da... Pet minuta. pet minuta da vas upozorim da od tog predavanja postavite pitanje ili imate kratku konstataciju. A ako ima duže neke rasprave ili pitanja dužih, onaj, ostavite to poslije predavanja napolju ili kako onaj uvodite predavanja. Bujrum. Možete vam pojasniti to, ono na oprošnom hajdu kada je poslanik Muhammed Ali rekao, onaj, ostavljam vam u Kur'an i sunet i nećete zalutati. To da malo pojasnite ljudima i onda će biti jasno, ovo će biti ono zaključak. Mislim, mislim da smo djelomično da smo to djelomično poja i pojasnili. Dobro, malo, malo, A, kaže poslanik Ali Slat znači, ostavlja nam dvije stvari koji ako se budete držali, pridržavali, nećete zalutati Allahu knjigu i moj sunnet. Opet dolazimo do definicije sunneta. Šta, šta je moj sunnet? To je praksa, poslanikova praksa. A sad, ću vam kazati da je, znači sunnet je idealna primjena Kur'ana. Malo zapamtite i zapišite ovu, ovu, ovaj, definiciju. Znači, sunnet je idealna primjena Kur'ana. Šta to znači? Prijeni se. Sunnet je idealna primjena Kur'ana to jest poslanikova idealna primjena Kur'ana. Šta znači to, sunnet Da si da si da je to primjena nekakvih grešaka i da to bude Hoće se kazati da je sunnet poslanikova praksa u stvari idealna, savršena primjena kuranskog učenja, kuranskih načela. Da je znači sunnet je praktični Kur'an. Zato kad, kad su pitali a išu radjela onha o, o poslanikovom ahlaku ili njegovu etici, njegovu moralu, ona je rekla kane hulukuhu Kur'an. Njegov moral je bio Kur'an. To jeste, on je bio otjelovljeni Kur'an. Ako ste htjeli ili željeli da, da, vidite praktični Kur'an, jer u praksi pogledate poslanika ili svatas. E to je sunet. To je najkraće i najjasnije. Znači, ako hoćemo da najbolje shvatimo šta je to sunnet, Trebamo imati na umi ove riječi. Sunet je idealna primjena Kur'ana. Znači, to je primjer, najidealniji primjer kako se Kur'an treba primijeniti u praksi i u dijelima i u riječima. Mali još neko pitanja? Ja sam jedno pitanje. Ja. Da su prijašnji poslanici koji mi vjerujemo normalno, e, imali svoje hadise i sunete. I da li išta, ako, ako da li išta od toga Svi su imali svoje, svi poslanici su imali svoje izreke i svoje, e, svoju tradiciju, svoje sunete. To je u stvari bilo, bilo, e, e, praktična primjena objave koja im je dolazila. Kao što je Musa a.s. imao praktičnu primjenu Tevrata, Isa a.s. Jel, Inđila, jer tako svi poslanici imali i svoje izreke i svoju primjenu mnogi te stvari se kod nas nazivaju uglavnom israelijati. Predaje od, od sledbenika Tevrata i Inđila, od kršćana i židova, predaje njihove. Od tome šta su radili poslanici, Isa, Musa i ostali, dalje šta su radili, ovaj, šta su govorili, i ti israelijati su predaje od, od, izraelčana. Spomenut ću i na kraju tamo kako se prema njima postaviti. Međutim, postoje poslanikovi hadis, poslanika Muhammeda ali nam u kojima pojašnjava neke postupke prijašnjih poslanika i njihove izreke. To postoji. Znači to uzimamo, znači to prihvatamo kao vjerodostojno. Dok Israelijate, znači one predaje koji se prenosi recimo iz Tevrata Inđila, koje možemo naći kod, ovaj, u mnogim tefsirima, kod ovih jel mu fesira Korana, eh, prema njima se treba odnositi na jedan poseban način, to ćemo spomenuti Ima još pitanja kako tu? Imali li pitanja kada se stvara? Bujno. Da li imali neku savjetu rečenicu o ovoj novotariji, smo kao kod nas, smo te vidi uzimanje kabora na kaborima. Ovo mnogi raspravlja o tome, a niko ne zna pravi odgovor. O tom ćemo drugom priliku. O tome ćemo drugom prilikom. Drugom prilikom ćemo o tome. Pošto je to, to se može nadovezati na onu definiciju ovog, jel, od Šatibija, jel, koju smo spomenuli, da je sunnet e, ono što je suprotno novotariji. Pa dosta novotarija ima Pa činjenice, mi možemo onaj, konstatirati da ima, da je među muslimane ušlo dosta toga što nema nikakve osnove uvjeri. Nećemo deta, nećemo detaljisati. Zato smo ovdje, zato smo ovdje da naučimo šta je utemeljeno u a šta nije. I šta se može uvesti, šta se može uvesti kao nešto novo u vjeru, a šta ne smije, šta ne može. Izvinjavam se, samo što malo. Ja sam čuo onaj jednog deset godišnjaka dedu koji je defendija. Pa kad je on kazao kako je uveo zemljičku ovdje onaj opštini razumijete? Ja sam rekao alhamdulillah. To je bilo u komunizmu. Dobro, to su bila crna vremena. u komunizmu, kad je najveće bilo za islam. I oni onda, onaj, nisu imali ni plate, ništa, i onda su uveli malo, eto, taj lijepi običaj da se ljudi zbližavali i da opet, da to bude da se drže čvrsto Allahovog muža. Da se ne eto tako, samo to je mali odgovor. Dobro. Dobro, o to ćemo drugom prilikom, šta je malo osnove i to mada je dosta govor, govora bilo o tome i tako dalje, ne bi detaljisali. Mi smo ovdje imali svoj cilj jedan, gdje ćemo indirektno, indirektno odgovoriti na te stvari. Nećemo direktno, nego indirektno. Znači, ovom prilikom završili bi naše prvo uvodno predavanje. Znači, vi ćete dobiti sutra ako Bog da ovo otkucano. I molim uzvišenog Allah subhanahu ta'ala da nam ovo kabuli.